Ադրբեջանա-թուրքական քողարկված սպառնալիքները ուղված Հայաստանին լավ փաթեթավորված են միջազգային չափանիշներով եւ խաղաղասիրության ձևակերպումներով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մի ձեռքով նախ դարձյալ անարթարացիորեն մեղադրել է Հայաստանի նախորդ շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման համար եւ կրկին պահանջել Ղարաբաղից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը։ Պնդել է, թե Հայաստանը ձգձգում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, ինչը բխում է Եռակոմ հայտարարությունից։ Իսկ պաշտոնական Երևանը միշտ է հայտարարել, որ մերժում է միջանցքային տրամաբանությունը։ Ավելին, Բայրամով այս անգամ եւ այլևս փաթեթավորել է Բաքվի սպառնալիքը հաճոյանալով եւ միջազգային հանրությանը եւ Թեհրանին։ Բայրամովը հայտարարում է. Բաքուն ունի Նախիջևանի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության այլ ընտրանք Հայաստանը շրջանցելով եւ Իրանի տարածքով կամրջով կապվելով Նախիջևանի հետ։ Պարզապես Հայաստանին հնարավորություն է տրված դուրս չմնալ տարածաշրջանային համագործակցությունից։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը վերլուծելով Բայրամովի հայտարարությունը նախ արձանագրում է, որ Իրանով դեպի Նախիջևան ճանապարհը նախկինում էլ եղել է, ավելին իրանական կողմը ելումուտի համար ադրբեջանցիներից մաքսատուրք չի գանձել։ Իրանագետ Նվեր Դավթյանը նույնպես ասում է, որ ճանապարհը գործել է, իսկ այս հայտարարությունը դիվանագիտական ճնշում է որակում սպառնալիք դա կարելի գնահատել թե ճնշում դիվանագիտական այս հարցում Այնուամենայնիվ մի բան փաստ է, որ այդ ճանապարհը վաղուց ի վեր գործել է։ Սա 90-ական թվականներից այդ ճանապարհով են իրենք իրենց երթևեկությունը իրականացրել։ Նա փորձում են սա այնպես ներկայացնել, որ եթե դուք մեզ ճանապարհ չեք տրամադրում, մենք այնտեղով կգնանք, դուք եք զրկվելու եւ այլն։ Դե գայթակղիչ կողմն է տնտեսական հաշվարկների տեսանկյունից, որ Հայաստանի համար շահավետ է եւ այլ մյուս կողմից էլ ռազմաքաղաքական ճնշումներ են իրականացնում, որ եթե այսպես չանեք, այս սա է լինելու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև հայտարարել է, թե արդեն մեկնարկել է Արաքս գետով անցնող առաջին կամրջի շինարարությունը, հավելել, թե Հայաստանը ուզի-չուզի այդ նախագիծը կյանքի կկոչվի։ Պարզապես Հայաստանին շանս է տրվել դուրս չմնալ տարածաշրջանային գործակցությունից, եւ եթե Երևանը սխալ որոշում կայացնի, կվնասի ինքն իրեն, հայտարարում է Ջեյհուն Բայրամովը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը հայտարարությունը խափեություն է որակում։ Նվեր Դավթյանն էլ հավելում է. Բաքվի նպատակը մեկն է՝ կյանքի կոչել Զանգեզուրյան միջանցքը որտեղով ուզում են թող գնան գան, մենք նույնպես մեր ճանապարհը առաջարկել ենք, որտեղով կարող են գնալ եւ ինչ կարգավիճակով կարող են Հայաստանի ճանապարհից օգտվել։ Բայց ինչ խոսքը վերաբերում է Զանգեզուրի միջանց տրամաբանությանը, դա մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի, եւ ոչ միայն, այլ նաեւ տարածաշրջանի ինչի երկրների, որոնք գնահատում են դրա արժեքը, ինչը թույլ չի տա, որպեսզի մեր հարևան Իրանի հետ սահմանը ընդհատվի Դա հերթական դիվանագիտական շանտաժ ճնշումներից մեկն է իրենց կողմից իրականացվող։ Տարածաշրջանային փորձագետ Հարութ Արթին Արաքելյանը հարցը այլ տեսանկյունից է վերլուծում։ Կարծում է, որ այս հայտարարությունը խայծ չէ, ուղղակի Ադրբեջանը փորձում է օգտվել տարածաշրջանում իրեն ընձեռված հնարավորությունից եւ Իրանին հարաբերությունների կարգավորման ուղերձ է հղում, քանի որ սպառնալիք է տեսնում իրանական կողմից բայց որ այս հայտարարությամբ Ալիևը հրաժարվի Զանգեզուրի միջանցք անվանվող իր մոլի նկարտումներից ոչ մի քանի ամիս առաջ անգամ Ալիևը ինքը հայտարարեց, որ Իրանի ճանապարհը Զանգեզուր 2-ն է։ Այսինքն Զանգեզուր 1-ը իրենք դեռ դիտարկում են Հայաստանի տարածքով, Մեղրի տարածքով կամ հիմա այդքան էլ բարձր որ հիմնականում որտեղից են ցանկանում։ Իրանք այդ են տեսնում։ Հիմա ամեն դեպքում նախ փորձում է Իրանի հետ իր հարցերը կարգավորի, չթշնամացնի, որովհետև հիմա մի քիչ իրավիճակը նաև Իրան-ադրբեջանական հարաբերության մեջ այդքան էլ բարվոք վիճակում չի չենք ասենք որ հիմա ինքը խայծ է, ինչ որ մեզ են ուզում խափեն կամ չգիտեմ ինչ, բարձրապես իրենք տարածաշրջանում հիմա ավելի գործոն են կամ ավելի դերակատար են ու փորձում են դա ցույց տան, անգամ Ռուսաստանին ցույց տան, որ Մենք տարածաշրջանը ապաշրջափակում ենք, բացում ենք, Ռուսաստանին են պետք։ Ըստ վերլուծաբանի Թուրքիան այս կերպ նաև ցանկանում է, որ Իրանը ճանապարհային կախվածության մեջ լինի թուրքական երկրներից։ Նշում Թեհրանի հայտարարությունը, որ պատրաստ է ճանապարհ տրամադրել իր տարածքով Ադրբեջան-Նախիջևան կապը ապահովելու համար, քայլեր մեղմելու տարածաշրջանային լարվածությունը։ Վերադառնալով Բայրամովի հայտարարությանը նկատենք ադրբեջանցի դիվանագետը թուրքական լրատվամիջոցներին ասել էր, թե Հայաստանն է ձգձգում Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ պայմանավորվածությունների կատարումը։ Հասմիկ Մարտիրոսյան, Ռադիոլուր։